Dog Black TV soundtrack. Yeah. Yeah. Yeah. Uh-huh. And sign, sign. Mm-mm-mm. Yeah. Eh Pinaikot nilaro, pinales Muna ko pero kapag ikaw yung nangangailangan Ako naman tong hindi ka matiis Kung paano mo awahan, ganun din ako bitawan Bait ka naman masyadong mabilis Sana di na lang kita na nailala Kasi tila di makahinga pag ikay namimiss ka Tangin na akainis, anong kala wala lang Mahal mo ko pero parang kalaban Ilang beses na itang tinatawagan Parang ako pa yung merong kasalanan Kung paano mo ko binabaliwala lang lang hindi ako basahan Pero parang ilang tinapakan Nung iniwan mo hindi ka nagpaalam Kulang na lang na ako ay yung tawanan Teka muna, ilang araw gising hanggang alauna Paano mo natiis, tumula una At kaya yung sakit, mas lumago pa Ba't ang duga mo naman, alam mo ba yung pinasan ko? Napalambot mo kahit tinigasan ko Porket alam mo lahat na tapatan mo Ikaw naman yung nagmumukha nagkago Pinaikot nilaro, pinales Muna ko pero kapag ikaw yung nangangailangan Ako naman tong hindi ka matiis Kung paano mo hawaan, ganun din ako bitawan Bakit ka naman masyadong mabilis Sana di na lang kita na nailala Kasi tila di makahinga pag ikay namimiss ka Tangin nakakainis Wag mo nga ako laruin Masyado ka madaya, gusto mong palayuin Tapos ayaw mo ng drama, masakit na lunukin Hindi pa kayang mawala ka, kaso nga lang para sa sarili Ay eh, nawawala na madugo mga pabaon Ala-alam binulsa yung bisitapon Araw pa para sumisi dahil droga ang pag-ibig At sigurado akong ikaw ang pinakapaborito kong lason E paano kung wala ako sa pagpipilian Ano ang dapat na pilin? Ang kaso kung paulit-ulit ako na iibigay Paulit-ulit lamang din kita na iibigin Nila mo ng emosyon tila nawala yung angas Shit kung balanse ang pag Ang tanong ko lang eh bakit di mo kaya maging patas Pinaikot nilaro, pinaalis Muna ko pero kapag ikaw yung nangangailangan Ako naman tong hindi ka matiis Kung paano mo awan, ganun din ako bitawan Bakit ka naman masyado mabilis Sana di na lang kita na nailala Kasi tila di makaya nga pag ikay namimiss ka Tayo nakakainis Uh ah. -huh. Di rin naging tama kung paano nagsimula Mga salisay na pagsasama mula gabi ang umaga Walang nakita pagtutudan Basta sa'yo yanda Maging iyong kasangga walang iba Just my things